вимальовується принаймні три. Краще б одна, зауважує Артем. Дуже тонке спостереження. Володар демонстративно схиляє голову. Моя Оленка каже, що і в них у лікарні краще, коли відразу діагностують одну хворобу, а не припускають три різні. Та які версії? Перша. Вчинив це в стані спільного сп'яніння. Таку думку висловили і Калабан, і Ванчук, та якоюсь мірою і інші. Справді, напрошується. Але чи міг він у такому стані надрукувати листа, та ще й так акуратно, без помилок? І де б він машинку знайшов у такий пізній час? Листа надрукував перед цим, будучи в стані посталкогольної депресії, киває Артем. Однак ніхто з колег, які бачили дедуряку в понеділок, не помітив того депресивного стану. Лише Ванчук зауважив якусь понурість і вирішив, що це результат недільного програшу в тоталізаторної подромі. До ну, того ж, він увечері випив, здається, добряче. Наскільки мені відомо, в алкоголіків після прийняття чергової дози міцного депресія на якийсь час зникає, каже Володар. А втім, про це варто проконсультуватися із лікарями. А які ще версії? Друга сімейні незгоди на ґрунті того ж пияцтва. Але тут треба чимало попрацювати, бо ще більше моментів, ніж у першій версії, не стикується. Дружина не зраджувала його, міркує Володар, ну, скаржилася керуючими на його пияцтво. Він у розмові з Тетяною Маргуліс нарікав на дружинку, але коли зважити, за яких обставин нарікав, то цьому, гадаю, не слід надавати серйозного значення. Головне, що розлучатися з дружиною не хотів. Вона ж навіть цим погрожувала. Насторожує його попередження, якщо дружина його залишить, то він позбавить себе життя. Можливо, і була якась серйозна розмова, про яку дружина тепер воліє не говорити. Суперечка вплинула на нього, він напився і здійснив свій намір. Е, кривиться Артем просто лякав її. А третя версія, питає Володар. Ну і третя. Багато програв на іподромі. А може, ще й раніше програвав, заплутався в боргах і не знайшов виходу. Ні, Толя, судячи з того, що ти розповів про нього. Він ж ніяк не належить до людей, які таким способом віддають, як казали колись, борг честі. Ні, ні, підтримує Артем. Такий, безумовно, знайшов би інший вихід. Скоріше пішов би на якусь службову махінацію. У постачальників такі можливості є. Що ж там викручував з тими ваннами, про які тобі розповідав Ванчук? Не думаю, що б робив те за спасибі. Поки що я, на жаль, не бачу жодної версії, яку можна було б взяти за робочу, каже Володар. Слухайте, Артем стукає долонею по столу. Мені не вдається безглуздим припущення, висловлене Ванчуком. що коли дидуряка справді задумав якийсь розіграш, нехай дурний, щоб насолити декому. Конкретно, ну, скажімо так, підкинув листа, а сам, узявши відрядження, десь завіявся. Листу дадуть хід, людей тягатимуть, допитуватимуть, обговорюватимуть, а він днів через десять з'являється здрастуйте, а ось і я. Вирішив, мовляв, через отих недругів, які цькують мене, звести рахунки з життям, але не вистачило сміливості і все. Вибачайте, мовляв, що так вийшло, але мене довели. Хіба не міг таке задумати? Вже раніше не дуже вдалі жарти викидав, але цього разу не вдалося, бо напився і випадково потрапив під машину. Ну, знаєш, Артасе, я все більше переконуюся, що ти дарма пішов у адвокати. Тобі авантюрні повісті писати б, крутить головою Володар. Чекай, запалюється Артем. Скажи, чому не приймаєш такої версії? Ти не іронізує, спростовує. Явну химеру можна спростувати хіба іншою химерою. Стривай! Артем захоплений своєю ідеєю. А як там у листі сказано? Дай на його сюди. Нема його в мене, на експертизу віддали. Але я пам'ятаю текст. Цитую, наказує Артас.